O mübarek sonra başlıyor. Aksa kendi yaptılar. Cerken Aksa'nın Mazlum Deniz Meclisi Ebu Cemil'in Gürdi. Bu Gürdeşi, Gürdeşi Gürdeşi Gürdeşi Gürdeşi Arap tahtikler kurdular. Irak'ı fethedince Mazlum'un yakınında bir örgütler kurdular etrafında zalimleri olarak şeklinde olarak türbeyi türbeyi kapatmak ve bazı kapatmak. Sonra türbeler bazı okullar bana Sonra kamar okullar kamar şeklinde mücadele var. Mühendisler, mühendisler, mühendisler, mühendisler, mühendisler, mühendisler, mühendisler, mühendisler, Şimdi bizim kendi kurumlarımızın içinde evet var, halk var, halk var.

Ben kavramı ziyaret ettim. Keşke bundan sonra görüyorum. Keşke ziyaret ettim. Böyle ağzını da. Ondan sonra da gösterdi. Şimdi biz bir dakika duyduğumuzda harflar, büyük bir harflar var. Çok büyük bir harflar. Bunlar büyük bir şey. Yaptığımızda değil. Müslümanlık diyor. Cahilde var. O adamlar Müslüman bırakmışlar. Gemileri içine para bırakmışlar. Evet. İşte hani Kürbe şehrinden bunu diyorlar çıktı. Kürbe'nin bu ahmetliğinde inşallah Yemen'in yeni kabilesi var. Dediğim gibi Yemen'in Hasta la conclusión de los

Dinler müslümiyle Allah'ın müslümiyle böyle uzun uzun kaydederler. Bu nedenle İslam özgürlük bize Belediye kimler diyor, kimler diyor, kimler diyor diye neler diyor. Bu İslam alimlerine mahsus çok şerefli bir Bunu Allah'tan zamanında yaşıyorlar. Ne var? Ne var? Hiç şey var. Hiç bir şey var. Ülkelerine Hepsi havalarında, yaralarında, dünyalarında, dünyalarında, huzurlarında, amaçlarında İslam hakikleri sözünün sorumluluğu anlamında, boşuna konusunda, Allah'tan kaptırılıyor. إذا كنت تريد هذا التفكير

farklı düşünüyor. Ben de saçları yönetmiyor. Orasında farklı saçı diye Öyle bir saçı diye ayrılmış Allah'ın bir şeyler var. Ve böyle bir şeyler var. Ondan sonra bir de mesleğin kramını var. Oturun. Kısa bakalım. Oturun. Bağırlar. Vurduran kalmalı. çok ince teferruatta şey yapar. Bizim Türkiye'de bazı şarkıları Çakır demek görüşürüz, ilişkimiz, efendim, topal, topal demek, yani bir ayarlı ahlak kurumu, ne demek? Bir ay sonra Türkiye'de de var. Araplarda var. İçinden gelmiştir bu arada. Nasıl yürüyorlar? İstanbul'a yürüyorlar. Nasıl körler yürüyorlar? Böyle ezber ve etraf getirdiler. Rahatsız edilen devam edilen. Ondan sonra bu arada yürüyorlar. Mekke'nin hükümleri öğreniyor, herkese öğreniyordu. Biz onun herkese öğreniyordu, öğreniyordu, öğreniyordu, bağlıyordu. Karşılıklı cihazı, içerisinde Allah'a öğreniyordu, var. Şimdi yapıyoruz. Ben okuyorum, cevap veriyorum, seçim yüzyılın cevap veriyorum. Herkes de var, o zaman okuyor. İnanılmaz, inanılmaz. Cahide beklemek çok çok zaman oluyor. Allah kimsenin olarak böyle şeyler, sağ olun.

Yeah.

çok yüksek bir imkandır. İmam, imam, yetmiş, Birçok ilgi bilen bir öğrenciler, bir öğrenciler, sahibi ve sahibi silahın büyüklerinde Aleyhisselam'ın şikayet edilmiştir. Sahibi silahı yani insanlarında sahibi de bazılarına meclis almış. Geçmiş muhtemelen bazılarına Birçok bilimde imam anlamlarına değişmiş, Şimdi imam

yardımcı varsa yani kabul edildiği bu muhakkak az nafi nafinden nafinden şimdi

Abdullah İbn Ömer'den rivayet edilmiş. O da Nafi'ye rivayet edilmiş. Daha da Ama şimdi kadar bir, iki, üç, dört, beş yıldır okulumda hadis boynunda sarılırlar, boynunda sarılırlar, boynunda öldürürler. Hatta bazı mevcudu, onun kendisi olan kişi, onunla gün ve yerin her gün ilgiyle bir kapının ilgini doyuruyor. Onun için yirmi Efendim, şey var. İlgini doyuruyor memnuniyeti olan, o ciddiyeti olan, ama bunun borcuna öyle kalması, evet, bir insan ibadetlerine kaldığı zaman, ibadetlerine sebebi göre, gençlerine olması gerekiyor. Zararına yatırılmışsa, kaza yapması gerekiyor, yönelmesi gerekiyor. Ya da böyle yapamamış, hastalık yapıyor, tutamaz. Kaza yapması gerekiyor. Kaza yapması gerekiyor iyileşmesi olarak öğretti. Öğrenci olarak velisi onun altına her gün zamanda her için bir kapıyı duyurur. Verilere onun işlerini yüklenecek olan kimse para vermek, para

efendim bozuyor, görüyorsunuz, ibadetlerden ilgili, ibadetlerden bahsediyor. Bazı ekonomik şeyleri yapamadığımız ibadetlerden bahsediyor. Durmak, onların yüzden. Sıhhatli olduğu zaman kendinizi öderseniz ödeyin. Ödemeyecek durumda. Artık duyuyordu, bir şey yaptı. Hüküm düşüyordu. Peygamberimiz böyle Böyle bir defa böyle Allah'ın sesinden bir şey olsa iki tane üçünün arasında böyle bir yazıda çekilmiş. Kitabında şöyle inanılır. Efendim buraya. Bu ne? Böyle bir şey Ben de görüyorum. Arada bu hadisi bir hadisi bir şey var mübarek evliyalara ve Osmanlı'nın dininin en yetkileri ve bir kitap bu hadisler de onun en yetkileri. Evet, bu da gelenin kendi ilmi kandırılmaya kararlılığına ait bir bilgi. Evet, ilk seslerde

Toprak

görmek, onun için böyle gelişim olabilir. Ya da sevgisine, şefaatine, hikmetine, sevgisine, rızasına ve sevgisine sağlamına mahkum olacağını inayet Ya Rabbi, Allah'a hüküm ve ifade, Peygamber'in sonra, onun ağzını

Thank you. Gracias. Sonra, bir parça, bir iki tane, bir iki tane, bir iki tane,

Thank you.